Երբ խոսում է պատմությունը, անհատները պետք է լռեն։ Աֆրա Բեն Ներկայացնում ենք պատմության խոսքը։ Կարմիր վանք վանական համալիրը գտնվում է Վաղուհաս գյուղից մոտ 2.5 կիլոմետր հարավ-արևմուտք Խորանտարի մեջ։ Վաղուհաս գետի Ձախափի բարձունքի վրա։ Տեղավայրը, որտեղ գտնվում է վանքը, կոչվում է Լաբան։ Վանական համալիրը բաղկացած է եկեղեցուց, նրան արևմուտքից կից գավթից, մատուրից, այլևայլ ներկայումս ավերակված շինություններից, ինչպես նաև արձանագիր ու անարձանագիր խաչքարերից ու տապանակարերից։ Համալիրը կառուցված է ճեղքված քարերով, Վանքին հարավ-արևելյան կողմին կից մատուրը թաղակապ մի շինություն է, որի մուտքը բացվում է արևմուտքից։ Ըստ եկեղեցու Հյուսիսային պատի վրայի արձանագրության, Կարմիր վանքի եկեղեցին կառուցվել է 1224 թվականին Վախթանգի որդի Սակրի կողմից։ Հայտնի է, որ Արցախի Վերին Խաչենի ճյուղը կոչվում է Սակրյանց, որը ներքին Խաչենի ճյուղից հատվածվել է Սակր նախնուց։ Վերջինի ժառանգորդներից էր цаրի իշխանազուն Վախթանգը, որն ըստ պատմական աղբյուրների ունեցել է 3 որդի՝ Հասան, Հովանես եւ Սակր որոնց մասին տեղեկություններ են պահպանվել մասնավորապես ոչ միայն Կարմիր վանքի, այլև Խաթրավանքի վիմական արձանագրություններում, ինչպես նաև հին Վաղուհաս գյուղատեղիի Միխաչքարի վրա։ Վաղուհասն այդ ժամանակ շրջակա տարածքներով հանդերձ մտնում էր ծառեցիների տիրույթների մեջ, որոնց իշխանական տապանատունը նշված Խաթրավանքն էր։ Սակարեդոփի ամուսին Հասան Գահերեց իշխանի կրտսեր եղբայրներ։ Նույն Կարմիր վանքի հարավային պատի վրայի արձանագրության մեջ հիշատակվում է նաև Սակրի որդի Տեր Գրիգորիսը, ով 1224 թվականի արձանագրության մեջ հանդես էր գալիս որպես վանքի սպասավոր, իսկ 1281 թվականին մեկ այլ արձանագրության մեջ որպես վանքի եկեղեցու վերաշինող։ Եվս մեկ ուշագրավ նկատառում կապված Կարմիր վանքի հետ Վիմական արձանագրություններում վանքը ներկայացվում է որպես Սուրբ Գրիգոր Բերթաձորա, որը առանձին ուսումնասիրողների ապակողմնորոշելով Արցախի Բերթաձոր գավառի տեղորոշման խնդրում աշխարհացության այդ գավառը տեղակայելով Վերին Խաչենի Վաղոհասի շրջակա տարածքներում Իրականում Բերթաձոր անվան հիշատակությունը ցույց է տալիս համանուն տարածքում անջրպետված ու առանձնացված տարածքի կամ գավառակի արկայությունը։ Վանքի պատերին զետեղված արձանագրությունները, ինչպես նաև այստեղ գտնվող Սակար իշխանի տապանակարը վկայում են, որ Վախթանգյան իշխանական տան Սակարյան ճյուղի տիրույթն իրոք որ եղել է այս վայրում, վարչական կենտրոն ունենալով մոտակա խոխի կամ բնակիչների կողմից անվանված Շլորուտի ամրոցը։ Դեռ ավելին, վիմական արձանագրությունները ապացուցում են, որ խոխին ոչ միայն Բերթի անվանում է, այլև առանձին վերցված տարածքի, որի մասին տեղեկություններ են պահպանվել վիմագրերում։ Եկեղեցու հարավային պատին ներքուստ արտակի մուտքից վերև իրար միացած երկու քարերի վրա արձանագրությունը վկայում է 1259 թվականին Եստեր Գրիգոր Ամարասի եպիսկոպոս միաբանեցի Սուրբ Ուխտիս հետ եւ ամբողջ վարձը տվեցի վարդապետին, որ շինեց այս եկեղեցին։ Այստեղի առաջնորդ Տեր Գրիգորիսը եւ մյուս միաբաներն ինձ տարվանից կարկեցին անխափան 3 ժամ, ով չընդունի, կապված է Աստծուց։ Իսկ գավթում գտնվող տապանակարի արձանագրությունը փաստում է։ Սա եկեղեցու հովանավոր կամ կառուցող բարեպաշ Սակարի գերեզմանն է, որին Քրիստոս երկնքի արքայություն կտա։ Ամեն։ Վանքը բնության հետ շատ ներդաշնակ է եւ Արցախի գեղատեսիլ վայրերից մեկը։ Տեքստը ըստ Սլավա Սարգսյանի։